Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետները Արցախում են։ Մարտի 17-ին Սուրբ Աստվածամայր Բժշկական կենտրոնի մասնագետների կողմից Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնի իրական ընկերությունում կազմակերպվեցին դասընթացներ հանրապետության տարբեր բուժհաստատությունների, մանկաբուժների, միջին բուժաշխատողների համար։ Ողջունելով ներկաններին հայ օգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյանն ասաց. Արդեն տրադիցիա է դարձել եւ հերթական անգամ մենք դες հյուր ենք եկել, ողջունում ենք ձեզ։ Մենք արդեն 10 տարուց ավել աշխատում ենք միասին, իրականացնում ենք բժշկական ծրագրեր, տարբեր ֆորմատներով, վերապատրաստումներ, դասընթացներ եւ ամենակարևոր բանը, որ միշտ դա անում ենք կարիքի վրա հիմնված, ձեր հետ ճշտելով, ոնց որ եւ այս անգամ։ Ինչն է տարբերությունը այս անգամվա մեր դասընթացի, նախ ես ներկայացնեմ իմ գործընկերներին, մեր սիրելի հյուրերին, դոկտոր Անա Չոբանյան, մանկական ինտենսիվ թերապիայի ծառայության ղեկավարը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի եւ դոկտոր Հասմիկ Սարոյան նույն կենտրոնի էլի մանկական ինտենսիվ ծառայության մասնագետ եւ զուգահեռ նաեւ նեոնատալ ծառայության մասնագետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում։ Երկու տարի անընդմեջ հայօգնության ֆոնդը ամերիկյան բավականին մեծ կազմակերպության կոչվում է մանկական ինտենսիվ թերապիայի ասոցիացիա, այդպես միավորում է, որոնք տարբեր տեղերում անցկացնում են տրեյնինգներ։ Մենք իրականացրեցինք վերապատրաստում, երբ որ 5-6 մասնագետ եկան Երևան եւ ընտրված թվով 20 մասնագետների անցկացրեցին այս դասընթացը սերտիֆիկացված կուրս։ Այդ դասընթացին մասնակցել են նաև մեր գոլեգաներ Արցախից՝ դոկտոր Իրան, դոկտոր Մեսրոպը, Արինեն Թարխանյան։ Եվ այդ դասընթացը ինքնանպատակ չէր, դասընթացի նպատակը էր, որ ինչ որ պահից հետո մենք ունենանք մեր արդեն տեղում մեր դասախոսներին, դասավանդողներին, որ հետո մենք մեր ուժերով կարողանանք արդեն երբ ուզենանք մենք այդ թեման կազմակերպենք։ Հիմա այդ ֆորմատով կամ մի քիչ փոխփոխած արդեն դա մեր որոշումն է։ Եվ այս անգամ Մենք դրա թեթևակի փորձ արեցինք իրենց երկրորդ գալու ժամանակ, իսկ հիմա մենք լրիվ ինքնուրույն մեր դասավանդողների օգնությամբ արդեն այդ կուրսը, եթե դուք ուշադիր նայում եք, հենց դրա պատճառով են սլայդերը անգլերեն, որովհետև դա իրենց, այսպես ասած, հերինակային իրավունքն է, մենք չենք կարող դրանք թարգմանել, բայց նյութը հայերենով կամ ռուսերենով հիմա կորոշենք ձեր հետ, ոնց է ձեզ ավելի հարմար եւ հեշտ ընկալելի։ Մեր նպատակը քաղաքականությունը չի, մեր նպատակը այն է, որ նյութը հեշտ յուրացվի, թե որ լեզվով դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է։ Եվ մենք այդ կուրսը առաջին անգամ հենց որոշեցինք, որ Արցախի մեր գործընկերների հետ կանենք։ Դուք բոլորը ունեք ծրագիրը, ինքը բավականին հագեցած է, բայց նույն ժամանակ կարծում եմ հետաքրքիր, շատ ինտերակտիվ պետքա փորձենք լինել, այսինքն եթե հարցեր կլինեն, քննարկումներ կլինեն, միանշանակ պետքա լինի։ Ես իմ խոսքը ուզում եմ իհարկե վերջացնեմ շնորհակալությունով մեր գործընկերներին, որ ամեն անգամ նման բան կազմակերպելուց շատ բարձր մակարդակով, պատրաստականությամբ սկսած առողջապահության նախարարից եւ աշխատակազմից, մասնավորապես այստեղ ներկային Մերին եւ Մարան, շատ-շատ օպերատիվ, շատ կազմակերպված, այնքան որ նույնիսկ հաջելի է աշխատել եւ մի բարձ քննարկել եւ իհարկե մեզ ամեն անգամ ջերմությամբ հյուրընկալող դոկտոր Մեսրոպ Մարգարյանը, որ եւ պրոֆեսիոնալ եւ մարդկային որակներով միշտ տեղ է ստեղծում, որ ամեն անգամ նորից ուզենանք գալ։ Ես լավ օրեմ հաղթում բոլորիս, լավ աշխատանքային օր, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Հասմիկ Սարոնյանը ներկայացրեց օրվա թեման։ Այն մոտեցումներով, որոնք մենք ենք սովորել մեր սովետական ինստիտուտներում, ռուսական գրքերով, ամեն ինչ ավելի բարդ էր ներկայացում, քան կար իրականում։ Ինչով է տարբերվում ամերիկյան մոտեցումը մեր սովետական այն ժամանակվա մոտեցումից, որ իրանք ամեն ինչը հեշտացնում են ու հեշտ ընկալելի են դարձնում։ Այսօրվա մեր խոսալու թեման լինելու է քրիտիկական վիճակում գտնվող երեխաների վիճակի գնահատումը, ոնց են կատարում գնահատումը։ Ամերիկացիները մեր գործը հեշտացնելու համար հնարել են այս այսպես կոչեցյալ, իրանք շատ են սիրում հապավումները, որ հեշտ հիշելի լինի, detection համակարգ, direct համակարգ, որը ընդգրկում է detection, հայտնաբերում, intervention միջամտություն, վերագնահատում, էֆեկտիվ իրար հետ գործակցում եւ թիմային աշխատանք, թիմային մեթոդ աշխատանքի։ Այսօր խոսելու ենք Պյուս համակարգի մասին, որով գնահատում ենք միջև 4 տարեկան երեխաների վիճակի ծանրության աշճանը, օգնություն ցույց ենք տալիս ABCD-ի e համակարգով եւ խոսելու ենք երեխաների անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի առանձնահատկությունները, շնչուղիների, շնչառական համակարգի եւ սրտանոթային համակարգի։ Օրինակների վրա ենք մենք մեր դասընթացը անցկացնելու, ունենք երկու տարեկան տղա երեխա, որը շատ խիստ դրդված է, ստրիդեր ունի, ջերմություն ունի, դժվարաշնչություն ունի, կատարված պատվաստումները ոչ ամբողջական են եղել, օբյեկտիվ ունենք սրտի աշխատանքը 161 րոպեում, զարկերակային ճնշումը 80-ը 40-ի, ջերմությունը 40 աստիճան, երեխան ունի տախիպնոե 1 րոպեում 45-ից ավել եւ մազանոթային վերադարձը 4 վայրկյանից ավել երեխան ունի արտահայտված թքախոսություն դիրքը մոր գրկում, ինչ ախտորոշում մենք կդնենք այս երեխային։ Ինչպես համակարգով երեխան գնահատում է միջև 4 տարեկան, գնահատում են գիտակցությունը, սրտի աշխատանքը եւ շնչառությունը։ Եթե միջև 4 է, համարվում է, որ երեխան կոմպենսացված վիճակում է։ Եթե 4-ից ավել է, համարում ենք, որ երեխայի վիճակը ծանր է։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է գիտակցությանը, զրո են գնահատում, եթե երեխան հանգիստ է եւ մեր զգմանը պատասխանում է adekvat։ Եթե երեխան քնկոտ է, դա գնահատում ենք 1 բալ։ Եթե երեխան գրգռված է, դա գնահատում ենք 2 բալ։ Եթե երեխան անգիտակից է, ուրեմն գնահատում ենք դա 3 բալ։ Տենց գիտակցության մակարդակներն ենք որոշում։ Ինչ վերաբերում է ստանոթային համակարգին, եթե երեխան վարթագույն է կամ մազանոթային վերադարձը 1-ից 2 վայրկյանը, մենք գնահատում ենք դա 0 բալ, համարում ենք, որ ամեն ինչ նորմայի մեջ է։ Եթե երեխան գունատ է, մազանոթային վերադարձը 3 վայրկյանից ավել է, մենք դա գնահատում ենք 1 բալ։ Եթե երեխան ունի պերորալ ցիանոզ կամ տոտալ ցիանոզ, մազանոթային վերադարձը 4 վայրկյանից ավել է, ունի տախիկարդիա նորմայից 20-ով ավել, մենք դա գնահատում ենք 2 բալ եթե կատարտալ ցիանոս, մազանոթային վերադարձը 5-ից ավել է, ունենք արտահայտված տախիկարդիա 30-ով նորմայից ավել կամ ունենք ռադիկարդիա, մենք դա գնահատում ենք 3 բալ։ Գնահատում ենք շնչառական համակարգը, եթե շնչառությունը adekvat է, համապատասխանում է տարիքային, դա 0 բալ է, նորմայով 10-ից ավել, դա գնահատում ենք կա օժանդակ մկանների աջակցություն եւ ունի 30%-ից ավել թթվածնի կարիք, կամ 3 լիտր րոպեում։ Դա մենք գնահատում ենք 1 բալ։ 20-ից է ավել նորմայով, ունի ներքաշումներ, թթվածնի կարիքը 40%-ից ավել է, կամ 6 լիտր րոպեում թթվածնի կարիք ունի, մենք դա գնահատում ենք 2 բալ եւ 5 անգամ նորմայից ավելը 50% թթվածնի կարիքը եւ ունի 8 լիտր րոպեում թթվածնի կարիք, մենք դա գտնատում ենք 3 բալ։ Հիմա, եթե մենք խոսում ենք ֆիոդվան 47% ինիկատի ունենք քթային կանյուլաները։ Եթե խոսում ենք լիտր րոպեում ինիկատի ունենք, որ դրված է դիմակ։ Ներքևում դրված է նորմաները շնչառության աշխատանքի, ըստ տարիքների եւ սրտի աշխատանքի։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի վարիչ Աննա Չոբանյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշեց, որ Արցախում նման դասընթացներ կազմակերպելը շատ կարեւոր է։ Մենք համագործակցում ենք Արցախի արևի գրիչական կենտրոնի հետ արդեն տարիներ շարունակ։ Դա արտահայտում է նրանով, որ եթե լինում են ցաներ հիվանդներ, դժվար ախտորոշման դեպքեր, բոլոր դեպքերում մեր հետ են համագործակցում, ուղարկում են կամ Երևան, կամ մեր մասնագետներն են գալիս, կամ հեռախոսային կոնսուլտացիաներ են իրականանում։ Դա մեկ, երկրորդը այն հիվանդները, որոնք հիացնային ժամանակ ավելի ուշ վիրահատվում են կամ բուժվում են մեր հիվանդանոցում կամ Երևանի այլ կենտրոն շրջաններում, հետո նրանք Արցախի բնակիչ են, վերադառնում են իրենց տուն եւ երեխաները գտնվում են այստեղի բժիշկների հսկողության տակ, այսինքն մենք պետք է նույն խոսքով խոսենք եւ նույն ձեւով մոտենանք այս հիվանդներին եւ վերջապես այս մասը տեսական, որը մենք հիմա ներկայացնում ենք, դա ամերիկյան ծրագիր է, որը անցկացվել է ստարտը եղել է 2 տարի առաջ Երևանում, մասնակցել են նաեւ Արցախից բժիշկներ եւ առաջատար մասնագետներ Երևանից եւ հետո հաջորդ տարի մենք անցկացել ենք դա ամբողջ Հայաստանի Արցախ ցեխի ներառյալ մասնագետների համար եւ զուգահեռաբար ամերիկյան մասնագետներ եւ մենք ենք կարդում եւ հիմա արդեն եկել ենք այստեղ նույն թեմաներով մենք ենք ներկայացնելու Արցախի բժիշկներին։ Թեմաները ցանկը մենք ճշտել ենք նախորոք այստեղի բժիշկների հետ եւ հաշվի ենք արել նրանց ցանկությունները, ինչ կուզենային լսեին, որպեսզի դա գործնական լինի եւ այսօր քանի որ ես վերակենդանացման բաժնի վարիչն եմ եւ իմ հետ եկել է մեր բժիշկների անդամներից մեկը, որը նույնպես է անիմատոլոգ է, խոսքը վերաբերվում է անհետաձգելի բուժօգնությանը։ Սկզբում բոլոր դեպքերում ամեն տեղ էպես է արվում, բերետեստ եւ խոստեստ դա հարցերը նույնն են, բայց լսելուց հետո ինչն է փոխվում պատասխանների մեջ։ Նպատակը դա է։ Տարաբնույթ թեմաներ էին ընդգրկված ծրագրում՝ ցարեհեղ ցաներ հիվանդ երեխայի գնահատում, էլեկտրոլիտներ եւ հեղուկներ, ներթաբանական անհետաձգելի իրավիճակները երեխաների մոտ եւ այլն։ Հայ օգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյանի կարծիքով Այսօրվա դասընթացի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ երկու տարի անընդմեջ հայկության ֆոնդը կարողացավ համագործակցել Ամերիկայի առաջատար կազմակերպություններից մեկի, որ կոչվում է մանկական ինտենսիվ թերապիայի միավորում, մասնագետների հետ եւ կազմակերպել այդ առաջնակարգ դասընթացները Հայաստանում, Հայաստանի եւ Արցախի բժիշկների համար։ 20 ընտրված մասնագետներ, այդ թվում նաեւ Արցախի հանրապետությունից 3-4 մասնագետ դասընթացներին մասնակցել են։ Դա սերտիֆիկացված դասընթաց էր, որը դրանից հետո մեր մասնագետները արդեն իրավունք ստացան իրենք անցկացնելու նմանատիպ դասընթացներ եւ Այսօր առաջին անգամ մենք մեր հնարավորություններով առաջի փորձը անում ենք հենց Արցախում մեր գործընկերների համար, բնականաբար ընդգրկելով ավելի մեծ աուդիտորիա, դուք տեսնում եք 50-ից ավելի մասնակիցներ, իսկ թեմաների ակտուալությունը միանշանակ բարձրիկ։ Պարոն Սիմոնյան, բնականաբար աշխատանքի բերումով տարբեր տեղեր եք լինում եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ արտերկրներում։ Այո ամենուրեք մանուկները նույն հիվանդություններով են տարապում։ Հետաքրքիր հաստատեցիք, կան հիվանդություններ, որոնք կարծեք թե ընդհանուր են ամենտեղ, բայց զարգացվածության աստիճանից եւ սոցիալական կենցաղային պայմաններից որոշակի տարբերություններ կան։ Առաջատար, այսպես ասենք, զարգացած երկրներում, օրինակ, վերջերս եմ եղել Ավստրիայում, ավելի շատ գերակշռում են ալերգիկ հիվանդությունները, որոնք որ կապված են նոր տեխնոլոգիաների, մթնոլորտի եւ մնացած բաների հետ, այնտեղ պրակտիկորեն բացակայում են օրինակ պարազիտային հիվանդությունները, ինֆեկցիոն հիվանդությունները։ Ես կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ մեր երկրները լինելով զարգացող, այսպես ասենք, երկրների շարքում, բայց մենք չունենք այն տրագիկ պատկերը ինֆեկցիոն հիվանդությունների, մակաբուծային հիվանդությունների, ինչը որ ժամանակին միգուցե եւ եղել է։ Դերևս մենք խնդիր ունենք այո ինֆեկցիոն որոշ հիվանդությունների հետ, ավելի շատ քան թե զարգացած երկրներում, բայց մյուս կողմից միգուցե բարեբախտաբար մեր մոտ էլ ավելի քիչ են այդ նույն ալերգիկ հիվանդությունները, չնայած որ բարձրանալու միտում ունեն այդ շնչարական համակարգի հիվանդությունները, քրոնիկական այդ հիվանդությունները, տարբերությունը կարող եմ ասել հատկապես այդ հատվածներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում հատկապես մենք տեսնում ենք այդ դինամիկան, որ մանկական հիվանդությունների վերաբերյալ եւ հատկապես ինտենսիվ վիճակների վարման վերաբերյալ բավականին նոր մտածումներ են իհայտ գալիս եւ ի պատիվ մեր առաջատար մասնագետների երկուսը այսօր այստեղ են, մենք ավելի մեծ խմբով էինք պատրաստվում գալ, բայց տարբեր պատճառներով չստացվեց։ Նմանատիպ տարբեր դասընթացներ գործընթացներ, որը կազմակերպվում է ոչ միայն Հայօգնության ֆոնդի կողմից, տարբեր կազմակերպություններ էլ են ընդգրկված, բավականին բարձրացել է մոտեցումը եւ դրա ամենաամենավառ ապացույցը վերջին տարիներին մանկական մահացության եւ հատկապես նորածնային մահացության իջեցման շնորհիվ մանկական մահացության իջեցումն է երկրի ցուցանիշները մոտենում են արդեն, ասենք, եվրոպական լավ երկրներին եւ նորից եմ գրքում ուրախալինն է, որ դա հատկապես ի հաշիվ նորածնային մահացության իջեցման է, իսկ նորածնային մահացությունը իջնում է բնականաբար այդ նման մոտեցումների, դասավանդումների շնորհիվ, երբ որ հենց առաջի պահին, եթե մասնագետը գիտի ճիշտ բարույթը, գործողությունների հերթականությունը, նույնիսկ մեկ գործողության ժամանակին իրականացումը դա կյանք է արժենում, որը շատ կարևոր է։ Դրա համար մենք միանշանակ առաջնորդություն ենք տալիս նման թեմաներին եւ իրականացնում ենք։ Արիգ մանկական բուժմիավորում Փագմաշնի տրական ընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում մասնակցել է նման դասընթացների եւ իր գոհնակությունը հայտնեց Սուրբ Աստվածամար բժշկական կենտրոնի ղեկավարներին Արցախում այս պարապմունքները կազմակերպելու համար։ Այս ծրագիրը զուտ պրակտիկ բժշկի համար նախատեսված դասընթացներ են եւ կազմակերպվել է Հայ օգնության ֆոնդի բժշկական ծառայության կողմից Երևանում մասնակից է եղել եմ ես Երևանում եւ մարզերում շարունակությունը պետք է ունենա եւ ես ուրախ եմ որ առաջինը հենց Արցախում է դա իրականացվում այս ծրագրի նպատակը այն է որպեսզի օգնել բժշկին գնահատել ցուցաբերել որոշակի միջամտությունները եւ վերագնահատել հիվանդի վիճակը որոշակի միջամտություններից հետո եւ շարունակել բուժումը Índio. ինտենսիվությամբ եւ ինչ ձևով։ Այս ծրագիրը ունի միջազգային մշակված ֆորմատ, որը որ իրականացում է տարբեր երկրներում եւ հայաստանյան մեր մասնագետների կողմից, մեր գոհեգաների կողմից այն իրականացվել է, տեղայնացվել է եւ այսօր ներկայացում է մեր բժիշկներին։ Դա ոչ թե միայն ինտենսիվ թերապիայով եւ ռեանիմացիայով զբաղվող բժիշկների համար է, այլ այս ծրագիրը ցանկալի է որպեսզի տեղեկացված իրազեկված լինեն եւ այն բժիշկները, որոնք առաջինը շփվում են ծանր վիճակում գտնվող հիվանդի հետ։ Միշտ չէ որ ծանր հիվանդը անմիջապես հայտնվող ապահովում է հիվանդանոցում։ Նա այլ կարող է լինել տանը, փողոցում եւ հասարակական այլ միջավայրերում, եւ որպեսզի առաջին օգնությունը ճիշտ ցուցաբերվի բժշկի կողմից։ Դասընթացների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ նախ տված է նախաթեստ, այսինքն պետք է բժիշկը ճանոթանա այն հարցերին, որոնք որ քննարկվելու են դասընթացի ժամանակ եւ մոտեցումները գնահատումը ինչպես է կատարվելու։ Եվ դասընթացից հետո լինելու է հետ թեստ, եւ արդեն կզգացվի թե մեր բժիշկները, մեր մասնակիցները ինչքանով են յուրացրել այս դասընթացի դրված հարցերը եւ նպատակին հասել ենք թե ոչ։ Ես որպես մասնակից Երևանում եւ որպես մասնագետ ռեանիմատոլոգ իմ համար եղել են հարցեր, որոնք մինչեւ նախատեսτη եղել են ուրիշ մոտեցումներ, որտեղ այնտեղ դրված են կոնկրետ խնդիրներ մոտեցումը բժշկին։ Եվ դասընթացից հետո արդեն ավելի կոնկրետ ավելի գրագետ ճիշտ մոտեցում։ Ծրագիրը մշակելուց, որ պետք է Ղարաբաղում իրականացվի, որոշել ենք, որ เป զի մասնակցեն ոչ միայն արևիկ մանկական բուժմիավորման մանկաբուժները, այլև մասնակցեն թե ծննդատան, թե շրջանների եւ այն հաստատություններին, որոնք շփվում են մանկական հասակի երեխաների հետ։ Եվ արդյունքները լինելու է դպրակտիկ գործնեության ընթացքում։ Եթե բժիշկը գրագետ եւ ճիշտ ձևով ընդունի համապատասխան մոտեցումները ցուցաբերվի, դա արդեն Երևանում է գործնական պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ Նշենք նաև, որ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետները երկօրյա այցով էին Արցախում։ Բարգամներ ավարտեցին կորվա թողարկումը, հենց ես համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։